أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم U ime Allaha svemilosnog samilosnog. I nastoj da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet. A ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu. I čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio. I ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine. Istino je rekao uzvišenje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da pripadamo umetu posljednjeg Božijeg poslanika Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hvala gospodaru pa nam je dao mjeru stvari da mi u svojim životima uvijek pronalazimo sredinu između pretjerivanja i zapostavljanja. Molim drago gospodara da nas uvijek učini od onih koji traže sunnet Božije poslanika sallallahu alaihi Sallam kao mjeru stvari u životu. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, njegovu časnoj porodci, vrlima sahabima i neka je salavat salam na sve one ljude koji žive kelime i šahadat u svojim životima i moli gospodara da im ga čuva u onom trenutku kada će im biti najpotrebniji. Amin. Hvala dragom gospodaru. Mi se nastavljamo družiti sa sahihom imama Buharije. I jedna od prednosti koju ima ona osoba koja otvori pozitivne procese u svome životu jeste da iz dana u dan da iz dana u dan povećava svoje znanje o onome što je najbitnije. Kako je to Hazreti Alija govorio, el ilmu hayrun min al mal zaista je znanje bolje od imetka. Ente mal, vala ilmu jahrusuk. Ti pokušava sačuvati imetak, a znanje je to koje tebi čuva. I zato je vrlo bitno da u životu svakog vjernika i vjernice budu trenuci kada uči o sadržajima svoje vjere. Nisam nekada mogao vjerovati da, da je tolika vrijednost znanja da u pojedinim predanjima se kaže da ti je bolje da ujutru poraniš ili da poraniš na bilo koji namaz pa da čuješ nešto lijepo od vjere, od propisa vjere, kaže bolje ti od dunjaluka i svega na njemu. Pa onda čovjek zamisli koja je ljepota Allah dragi stvorio na dunjaluku a to se poredi s čime? Sa jednim odlaskom da tražiš znanje. Onda razmišljam, subhanallah, nekada čovjek može propustiti da zna nešto od vjere što će ga koštati da izgubi ahiret, da izgubi vječnost. To je vrlo opasno. Ako se sjećate, spominjao sam vam primjer, jedan od principa vjere jeste da mi muslimani ne pravimo nikakvu razliku između Božih poslanika. Čak uvreda jednoga poslanika je ko uvreda svi u njih. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu jedan od boraca naše armije kaže oni meni uvrijedili Mohamed Ali Salama, kaže ja sam njima uvrijedio Isa Ali Salama. Znači šta znači neznanje? što znači ne znati taj princip da je nama Isa pejgamber, odnosno Boži poslanik Isa alaihi salam, jednako kao i Muhammed sallallahu alaihi salam Boži poslanik. Čovjek može izgubiti i dunjaluk i ahiret ako nema znanja. Zbog toga mi na početku uvijek proučimo Fatihu i sjetimo se dovom imama Buhari koji nam je priredio u veliku hadijsku zbirku, sabrao hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam kako bi se mi, kako bi se mi napijali sa toga vrela pa da i ovaj put to tako učinimo. Mi smo došli do petog kitaba ili peti poglavlja, pete knjige u sahihu imama Buhari i oni koji su se družili sa nama ranije znaju od knjige imana pa do knjige znanja pa evo sada hvala dragom gospodaru sve do knjige o gusulu, o kupanju Znamo da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam nas naučio da je at-tahuru šatrul iman, da je čistoća polovina vjerovanja. I ona osoba koja posvećuje pažnju svom fizičkom izgledu i posvećuje pažnju svom, svojoj materijalnoj čistoći. Takva osoba jednako se podrazumijeva da će posvetiti pažnju svojoj unutrašnjoj čistoći. I onda samo na naumpadne padne onaj hadis Bože i poslanika sallallahu alaihi sallam Innal kulube le tasda. Zaista srca hrđaju. Kema jasda ul hadid. Onako kako se zna desiti da željezo zahrđa. Čime se srce čisti? Zikrullahi wa zikrul maut. Sjećanjem na dragoga Boga i sjećanjem na prolaznost. Na činjenicu da ćemo ovaj svijet napustiti. I ovaj, ovaj, ovo poglavlje, vi znate kada se dijete rodi, dijete se okupa i proučimo se na desno i na lijevo uho, ezan i kamet, tako. I subhanallah, kada čovjek odlazi iz ovoga svijeta, opet se okupa. Ali mu se ne uči ni ezan kamet. Što si klanio, klanio. Nema više. Nedavno mi jedan ahval govori, dobio je, ima jednog dječaka i jednu curcu. I Allah ga počasti trećim djetetom curcom. Dokupali dijete i sad kaže, mala curca se zove Zehra. Kaže Zehra, hoću da se ova curca zove Fatih, taj sinu, ima sada sestru Zehru i dobio još jednu sestru. I sad mali hoće 4-5 godina, hoće onda na I kaže, kako ćemo je zvat? Kaže, zvat ćemo je mala Zehra. <laughs> kako? Valjda njemu lakše, ima velika i mala Zehra. I subhanallah što dijete, kako dijete slijedi kada vidi dijete u kući čistoću, ono će slijediti čistoću. Kada vidi lijepe sadržaje, ne može dijete u školi psovati ako se u kući mahali gdje se dijete ne kriječe Gdje se dijete Ako, ne, ako se tu psuje, dijete će pokupiti poput onaj insana, gdje god ga baciš uzme od te sredine. I šta je bilo? Oni odluče se za ime Medina. I sad ovom je sinu Fatihu nezgodno. I kaže, uzeli oni proučili jezan i kamet na desno i na lijevo ovo. Mali kaže, Fatih samo gleda. Ja, kaže, kad su sve završili, vratili su malu Medinu u krevet i kaže, odjednom nema Fatiha. On sjel da se počasti. Kaže, on je otišao, ušao u krevetić djetetu i uči na desnu uho, rabbi, jesir, vela, glasir. Kaže, ti si oca mala <laughs> kako, da to dijete, kako da to dijete, kada u takvom ambijentu i u takvoj sredini odrasta, te čistoće, jer samo manifestacija vođenja brige o čistoći, evo, vide babo i mati se redovno kupaju, nokte režu, šišaju se i sve ono što treba vjernik i vjernica da rade, to dijete vidi. I zbog toga jedan, jedna od metoda odgoja, jedna od metoda odgoja jeste praćenje onih, onih postupaka koji su takozvani nesvjesni postupci. Kada čovjek postupi nije ni razmišlja. Jer vrlo često naši postupci su zašto? Da mi neko kaže, neko ti stane na nogu, prvo što ti izleti na jezik to sti. Ako izleti psovka, znači moraš se dobro preispitati šta je to, šta je to na čovjekovom jeziku. Na samom početku imam Buharija nam citira kuranski ajet, kaže poglavlje, odnosno kitab, knjiga o gusulu, wa qawli ta'ala i riječi uzvišenog Allaha, wa in kuntum junuban Ako ste kojim slučajem nečisti, kaže gospodar, dobro se očistite. Ovo fattaharu, ulema istoga onaj, izvlači da je obaveza, znate, kod nas je i to je jedna od stvari koju ćemo večeras ponoviti za one koji znaju lijepo, za one koji imaju neke nedoumice prilikom kupanja, da bi kupanje bilo ispravno, neophodno je najmanje jednom izaprati usta i nos i oprati čitavo tijelo. Ona osoba koja Allah dragi nas sačuva, imate ljudi koji možda čitav život se kupa i misli da se okupao, ali nikad nije zapravo usta. To je, to je ono zbog čega sam kazao da je, da je znanje bolje od imetka, jer znanje tebe štiti. Wa in kuntum merda aw ala seferin kaže gospodar, a ukoliko ste bolesni ili na putu, e dža ahadun minkum min al ili ste obavili nuždu, eu la mestumun nisa ili ste imali intimni kontakt sa svojim suprugama, felem teđidu ma'an, pa ne pronađete vodu, tayammamu sa'idan tayyiba pa čistom zemljom tayammum uzmite. Vidite, tayammum je naređen abdest, gusu i te su naređeni čime? Kur'an. I ako se sjećate onaj hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govori o značaju znanja upravo se vezuje za poznavanje ili nepoznavanje ovoga ajeta. Ashab u vremenu Muhammed alaihi salama je bio ranjene glave pa su bili na putu i desilo se da je ustao džunu, ustao nečist. Kaže imam li, moram li se okupat, kažu movi koji su uz njega bili, kaže moraš. Evo kuranski ajet objavljen. Ako ste na putu pa ne nađete vodu, šta? Jel ste bolesni? Evo, šta uradite? Uzmite temu. I oni njemu kažu moraš se, moraš se okupati. Čovjek se okupa i razboli se i to bude razlog da čovjek preseli s ovoga svijeta. Dolazi kod Muhameda sallallahu alaihi sallam, kažu Boži poslaniće, čovjek je bio, čovjek je bio onaj bolestan, razbijena mu je glava bila, ustao je džunup, nečist. Mi smo mu kazali da se mora okupati. Muhammed alaihi sallam je milost čitavom čovječanstvu. Ali rečenca koju je rekao, ne može da svaki atom u tijelu vjernika i vjernice ne uzbudi. Kaže, kataluhu katalahumullah. Ubili su ga, Allah njih ubio. Bilo mu je, kaže, dovoljno da uzme temu. Muhammed alaih salam, tako žestoka dova. Pazite, dova od Muhammed alaih salama nije šala. I zato su uvijek ashabi gledali kome će Resulullah klanjati dženazu, kome neće. Jer je dženaza forma dovi, tako? I zbog toga to je nepoznavanje Kur'ana. Evo, alhamdulillah, prva stvar bereket ove noći upravo u tome, a ovo je uoč petka, kada se naša djela iznose i pred Hazreti Pegamber, završava se jedna sedmica, sutra počinje druga. Da naučimo kur'anski aj. Dužan je čovjek da se okupa kada je nečist. Ako je na putu, ili je bolest, ili ima nedostatak vode, ili ima, može uzeti šta? Tajemu. Kaže dalje, فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ Potarite licima svojim i rukama svojim o zemlju. I vi znate kako se temu uzima Potare se čista zemlja i onda se lice i ruke potaru. To je simbolična zamjena za, za abdest. Na neki način kažeš, gospodaru, pripremam se za stajanje pred tobom, ali nemam situaciju, nemam mogućnost da uzmem, da uzmem, da uzmem abdest. Onda ide ono što gospodar hoće. Ma yuridullahu lijeđa, alaikum min haraj. Zaista Allah ne želi da vam oteža. I kada god vidite da neko u vjeri pretjeruje, samo reci, jel ima kuranski ajd, Allah zaista ne želi da vam teškoću priče. Kada god vidiš čovjeka koji tumači vjeru na taj način, da opterećuje ljude s onim čime i stvrtelj ne opterećuje, taj čovjek ima pogrešno razumijevanje vjeri. Allah zaista ne želi da vam uvjeri bilo kakve teškoće pričini. Walakin yurid, nego šta gospodar hoće? Li yutahirakum, da vas očisti. Da vas pitam nešto. Je li tajemum pravo očišćenje ili simbolično očišćenje? Dobro, šta je onda bitnije? Materijalno se očiti ili se simbolično očistiti, odnosno unutrašnjost očistiti? Ako je tajemum zamjena za, i za gusul i za abdest, suština je da budeš svjestan stvrtelja. I zato jedan od velikana, kada je čovjek jedan opterećen vesvesama počeo pitati mogu klanjati ovdje, mogu klanjati ovdje, kaže bolan očisti srce, onda će znati gdje možeš klanjati. Jer imaš problem u srcu. Čim toliko vesvesu imaš, tolike sumnje imaš. Zna se, gospodar hoće li u tahirakom da vas očisti. Da vas očisti najprije vaša srca, vaše misli, vaše osobine. I zada, zadatak Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam je sadržan u jednom kuranskom ajetu gdje gospodar kaže yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim. Tri su zadaće. I hvala Allahu mi vidimo i prva i druga zadaća je prisutna u našem društvu. Ova treća treba da se oživi. Yuallimuhumul kitab da ih pouči knjizi, Kur'an. Wal hikma sunnetu. Wa yuzakihim da ih očisti. Ovo čišćenje podrazumijeva bježanje Allahu od loših osobina prema dobrim osobinama. Od onoga što Allah zabranio prema onome što Allah dozvolio i naredi. Kaže dalje gospodar وَلِ يُتِمَّ نِعَمَتَهُ عَلَيْكُمْ i da upotpuni njegovu blagodat koju je vama dao لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah hoće da vas očisti i da upotpuni svoju blagodat koju vam je dao. A govori se o čemu? O gusu. Govori se o kupanju. Govori se o tejemom. Razumijete? Govori se o sadržajima vjere. Kao da nam gospodar kaže iz ovog kuranskog ajeta zaista je vjera vama najveći dar od Allaha. I vi kada se držite vjeri, vi ćete biti čisti i moralno, i moralno, a i fizički. Dalje gospodar kaže وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ E ovaj ajet, dokle ga sada pročitam, najviše voli šeitan dokle ga pročitam. Kaže, ja ejuhalladina amanu la taprebu sala. O vjernici, ne približavajte se namazu. Do ovdje, šetan do ovdje čita. I uvijek onaj ko želi zlo šta radi, vadi stvari iz konteksta. Kaže gospodar, o vjernici, ne približavajte se namazu u entum sukara, dok ste u pijanom stanju. Jer vi znate u prvo vrijeme, alkohol, zabrana alkohola je došla postepeno. Čak Hazretija Iša kaže da je alkohol odmah zabranjen, da Bog da, ko, bi ostavio? I zato je glavni zadatak ojačati vjeru u svome srcu. Onda sve lakše ljudi. Ako je vjera slaba, hiljadu dilema se otvara, hiljadu pitanja se otvara. Zašto ovo ovako, zašto ono onako? I tamo se čovjek uvjeri i argumentira se nešto, on kaže opet, e, znaš, je sve to tako, ali. Čim ti neko kaže ali, belaj dolazi poslije. Nemoj ni govoriti sve to tako, reci, ne valja to ništa. I onda ne moraš reći, ali. Kaže, o vjernici, ne približavajte se namazu dok ste u pijanom stanju. Čak imate plemeniti ashaba koji su preselili kao šehidi prije nego što je zabranjen alkohol. I kaže, bilo je žao onima koji su živjeli, poslije kažu, subhanallah, neki od njih su preselili u borbi na Božijem put, a kaže, alkohol im bio u tijelu. Zato insan ne zna, zato insan ne zna kakav će kraj njegov biti. Kažu da je tada objavljeno da je njima gospodar oprostio to jer nije bilo tada zabrane, zabrane konzumiranja alkohola. Kada je tri su faze zabrane, prva faza je bila kuranski ajet, zaista je alkohol šta? Loša stvar. Prvo je mal hamri hamru wal maisiru wal wal azlam ricu min amali Kaže gospodar, zaista su i kocka, i vino, i svi, i kumiri, ovo to su, kaže, prezrene šejtanove stvari. ni mu pa kaže tu izbjegavajte. Izbjegavajte, nije zabranio. Drugi je ajet ovaj, ne približavajte se namazu dok ste treći ajet objavljen čime se zabrani. I to se zove postepenost u, u objavi. Dakle, postepeno je promijenjeno stanje jednog društva. Kaže Hazreti Omer, kada je zabranjen alkohol, ulicama Medine su potekla, kaže, potoci vina. Jer su plementi ashabi imali to, toga pića i šta su radili? Svi su bez izuzetka prolili, ono, ono što je gospodar zabranio da se, da se konzumira. Kaže gospodar, o vjernici, ne približavajte se namazu dok ste u pijanom stanju. Hatta ta'lamu ma Dok ne znate ono što govorite. Wala junuban illa abiri sabila. Niti ovo dok ne znate šta govorite. Kažu da je jedan od njih učio onaj suru kafirun. Pa je učio reci o nevjernici ja ne robujem onome čemu robujete vi. Niti vi robujete onome čemu robujem ja. Jel tako? oni je za izokrenuo. Ja robujem onome čemu robujete vi i vi robujete onome čemu robujem ja. Zašto? Zato što je čovjek bio u pijanom stanju. I zato je jedno, jedno od pravila kada čovjek je u pijanom stanju, prije par večeri sam vidio dvojicu ljudi u našoj čarši, hodaju, zaista su obojica, ne znaju razliku između desne i lijeve strane. U tom trenutku zapamtite pravilo nemojte ljudima govoriti ono što može njihovu sržbu probuditi. Nemojte u trenutku kada je neko sav ušao u gri, nemoj ga pokušavati iz toga izvati. Nećeš uspjeti. Nećeš uspjeti. Moraš čekati da se otrijezni, da može racionalizirati. Pomozi mu da se putarši, da dođe do kuće, da legne u Jedan od velikana odgoja kaže, imao je u svojoj mahali čovjeka koji je pio. I stalno je pokušavao da mu skrene pažnju da to ne radi. Međutim, ovaj nije htio ostaviti. Jedne prilike dok ga je vidio pjanog, kaže njemu, volan sram ti isti bilo, za te nije sti dragoga Boga? Kako možeš to, taj otrov u sebi da stavljaš? Kaže, on zamahne da ga udari, i kako je bio pijan ovaj se izmakni. Ovaj se hud saslomi. Kaže, ovaj Alim je prišao njemu i podigo ga. I sa suzama u očima kaže, halale, bogat, ja sam tebe izbih uzuri. Jedan od najčestitijih ljudi njegovog vremena je bio taj, taj čovjek. Jer kad je vidio od njega da on hoće da ga izvadi iz toga stanja. Mati kada čisti svoje dijete, ne voli onu nečistoću koja iz djeteta izađe. Ali šta uradi? Mora, Boga mi se nekada ruke moraju, moraju uprljati. Kaže gospodar, ili ste na putu, ili ste na putu dok, dok se ne okupate. U kuntu mrda opet, ako ste bolesni ili na putu, ili jedan od vas obavio nuždu, ili ste imali intimni kontakt sa suprugama, nam teđidu ma, pa ne, pa ne nađete vode, sa idem tajiba. Opet, uzmite tejemu. U dva kuranska ajta se govori o tejemu. I znajte da je to olakšica. Allah, dragi, kada vam dadne takvu situaciju, da nemate pristup vodi, da ste na putu, da imate situaciju da je toliko hladno, čak su se plemeniti ashabi jedne prilike nasmijali jednom ashabu, kaže, imali su oni vodi, ali bilo pohladno. I oni su svi se okupali, on nije se okupao. Kaže, šta je bilo, došli kod Božeg poslanika, šta je bilo, kaže, što si ti nisi okupao? Kaže, Allah neće meni da oteža, ja sam, kaže, uzeo te jemu. I poslanik mu je to odobrio. Zašto? Bilo hladno. I hvala dragom gospodaru samo kada pomisli čovjek kako je ranije bilo kad moraš izaći na česmu, kada voda nije bila vruća u našim kućama, kad nisi mogao ovako prema gore pokrijetom, pokrijetom prsta upaliti bojler i imati toplu vodu u kući. To je bilo prije 30, 40, 50 godina. Možda generacija naših roditelja nije uživala u, u tim blagodatima Kaže dalje gospodar, pa ne nađete vode, uzmite tejemum, kaže potarte lica svoja i, ruke svoje. Zaista je Allah onaj koji sve grijehe prašta i on je, on je Hadis koji je danas ovaj u sahihu imama Buhari kojim odpočinje e, knjiga o, o gusulu jeste babul Ludu i table al gusul. Poglavlje uzimanje abdesta prije gusula. Vi znate da je pohvalno, pohvalno, a ne obavezno prije nego što čovjek hoće da se okupa da uzme abdest. I to je nešto što je od sunneta Resulullaha i sad ćemo pročitati taj hadis u kojem Hazretija Iša opisuje postupak Božijeg poslanika kada bi se kupao od, od, od džunupluka, od nečistoće. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة Prenio nam je Abdullah ibn Jusuf od Malika, od Hišama, od njegovog oca Urue ibn Zubeira, od Aiše, Hanume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi se kupao od nečistoće. Beda efe gasala jedej. Prvo što bi uradio, oprao bi svoje ruke. Thumme je tavodau kema je tavodau li salah pa bi onda uzeo abdest Božji poslanik sallallahu alaihi sellem onako kako se abdesti za, za namaz. Summa yudhilu asabi'ahu fil ma fayatakhallalu biha usula shari pa bi onda ruku unio u posudu sa vodom i prešao bi preko svoje kose tako da mu ruka, vlažna ruka dođe do, do korijena kose. Thumme yasubbu ala i thalatha ghurafin bi Onda bi tri put zalio se Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam vodom kako bi kompletno tijelo summa je fidu ala džildihi kullija onda bi posuo se još vodom kako bi čitavo tijelo bilo, bilo oprano. Ovaj hadis Hazretija Iše radi Allahu Anha nam govori o tome kako je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam se kupao od, od džunupluka, odnosno od stanja velike nečistoće. Vi znate da je ključ namaza čistoća. Ne možeš stati na namaz dokle god nisi čist. Evo ovdje sada Hazreti je išao, opisuje postupak Rasulullah sallallahu alaihi Ono što trebamo iz ovog hadisa uzeti i što trebamo ako Bog da praktikovati jeste da je vrlo lijep šta više pohvalno kod velikog broja u lemi Prije nego što hoćemo da se okupamo, uzeti abdest. Kaže, uzeti abdest u cijelosti, čak i noge oprati. Jedino kažu, ako se kupa čovjek u mjestu gdje ne otiče voda, onda će odgoditi. Pa kad završi sa kupanjem, iznijeće noge i oprati, da kažem, izvan, izvan kako ne bi uprljio se s onom vodom s kojom je sapirao nečistoće sa svoga tijela. U drugom hadisu se kaže da je Boži poslanik, vidite ovdje, unio svoje ruke u posud. Mi to uvijek trebamo, ako se sjećate, govorili smo o tome, prije nego što čovjek kada ustane, prije nego što bilo što radi, što treba urati oprati ruke. Jer ne zna gdje su mu ruke prenoćili i da li je dodirivao nešto čisto ili nešto što je nečisto. I šta se dešava? Kada hoće čovjek da, da se abdesti, prvo što treba urati jeste oprati ruke. I Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kako se ne bi sa ruku prenijelo bilo šta na, na, na, vodu kojom će se abdestiti, šta kaže? Prvo opere ruke. A zatim uzme tu vodu. Kada su oprane ruke, čovjek je od tog trenutka čist ili je nečist? nečisto, dobro, ali su mu ruke šta? Čiste. Znači, subhanallah, onda može, bez obzira što mu je tijelo nečisto, na rukama nema nečistoća, može uzimati jel, vodu iz one posude u kojoj je posuda, u kojoj je voda i onda, hvala Bogu, može se sapirati ima. Da je čovjek nečist, bez obzira što se pro ruke, sapro eventualne nečistoće koje su bile na rukama. Šta se dešava? Ako je tvoje stanje nečistoće to koje uzrokuje nečistoću vode, u trenutku kada uneseš ruke u vodu, šta postane? Postaje čitava voda nečista. To Allahov Sapere se dakle, dakle nečistoća i lijepo je nakon što se čovjek nakon što se čovjek abdesti i okupa, ono što je lijepo jeste da klanja dva rekata. Imate hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da je čuo nanule Hazreti Bilala Habešije kaže čime Božji poslanić, čime je to zaslužio pa ga Božji poslanik pita šta ti Bilale radiš nakon svakog nakon svakog uzimanja abdesta, kaže bila Habešija, nisam nikada uzeo abdest. Evo, okupo se pa uzeo abdest, a da nisam klanjao dva rekiata. Dakle, od sunneta Resulullaha sallallahu alaihi wasallam jesu dvije stvari. Jedno je uzeti abdest prije, prije kupanja i to je pohvalno. Kada se čovjek okupa i čitavo tijelo saperi. I ovdje imate pravilo. Ne smije ni jedan dio, ni koliko od laka jedna. Znači, kompletno tijelo mora biti obuhvaćeno vodu. Hvala Bogu, ne uslovljava se trljanje. Znači dovoljno je da voda prijeđe preko tijela. Tu posebno vratite pažnju na ušnu, šup, na ušnu školjku. Znači nju treba i zaprat Uši treba i zaprat, nos treba i zaprat kao što smo kazali, pupak i sve one dijelove do kojih voda teže dolazi. To je nešto što je obaveza. Ako bi ostao dio toga onaj, neopran, čovjek se, bez obzira što se okupao, ne smatra se čisti Dakle, ovo su dvije stvari, dvije smjernice koje trebamo pokušati u svojim životima slijediti. Prva stvar je uzimati abdest prije nego što prije nego što se okupamo. Mi smo ovaj prošli četvrtak kad smo imali iftar govorili o jednoj lijepoj dobi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve gdje on kaže prije nego što čovjek legne spavat da je lijepo da uzme abdest i da pruči tu do Hvala dragom gospodaru, evo vidite, prije samog gusula, uzimanje abdesta, prije nego što ćemo leći postelj. Lijepo je praktikovati. Pogotovo što danas smo opterećeni mnogim stvarima mnogo onoga što se dešava oko nas utiče na nas. Ne da nam bi, huzuri nas. Kada hoćemo najveće, ljudi imaju problema, žale se, ne mogu da spavaju, opterećeni, puno stvari i psihički pritišće, oči ljudske pritišću, mnogo je zavisti među ljudima. Koristite to. Šta? Kada hoćeš da, da, legneš, abdesti se, prouči kulhu Allahu ahad, kulhu uzbrabi fele, nas, prouči ajti kursiju. okrijem se na desnu stranu i zamoli Allaha da ti čuva dušu dok budeš, dok budeš u snu i da ako ti je uzme da ti se smiluje. Ako uzme tvoju dušu da ti se smiluje. Ako je vrati da te čuva onako kako čuva svoje dobre roba Najbolje se čovjek čuva slijeđenjem Muhameda sallallahu Sve što se dešava od problema u našem životu, znajte da je zbog toga što smo se udalili od onoga što nam je on ostavio. Hvala dragom Allahu pa nas je počastio. Mi smo jedan mali muslimanski narod, a opet Allah nas je počastio da budemo od onih koji nose islam i koji zovu islamu i koji, hvala Bogu, žive taj islam. Mnogo je onih koje Allah nije počastio tim dan. Ja molim Allah dragog da nam čuva taj dar. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazati. Gospodar naš molimo te svako djelo koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas svakoga, svakoga dijela koje približava vatri. Gospodar, naš počasti nas svakim dobrom i sačuvaj nas svakoga zla. Gospodar, naš pomozi umet Muhameda sallallahu alaihi sellem na svakome mjestu. Gospodar naš počasti nas da radimo za dobrobit umeta Muhameda sallallahu alaihi sellem Gospodar naš molimo te da nas počastiš da budemo od onih koji rade za dobro umeta Muhameda sallallahu alaihi sellem Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš korisnim znanjem. Gospodar naš sačuvaj nas od neznanja i oholosti. Gospodar nas sačuvaj nas od pohlepe i škrtosti. Gospodar naš počast nas da jedni druge volimo iskreno. Gospodar naš sačuvaj nas od svakoga griješnoga pogleda. Gospodar naš molimo te da nas čuvaš na zemlji, da nas čuvaš ispod zemlje i da nas čuvaš kada nas budeš proživio. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. Gospodar naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naše jedno dobro djelo ne odbiješ. Gospodar naš smiluj se roditeljima naši. Gospodar naš smiluj se roditeljima naši. Gospodar naš smiluj miluj sa roditeljima našim. puti nas i puti umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Molimo te da dadne studentima uspjeha u njihovom životu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin.